Dvyliktas skirsnis Toks plyšys vingiuodavo per visą įtrūkusios kliauto ilgį ir tuomet aiškiai matant atsiradusią negerovę, būdavo galima greitai ją atitaisyti, tačiau neretai atsitikdavo, kad vidinis užalojimas nepasireikštavo viršuje jokiais randais. Tuomet vargas kloakos darbininkams. Be atsargumo priemonių įžengiai sugadintą nutekamojo kanalo vietą, jie lengvai galėdavo ten gauti galą. Senoviniuose rejestruose minima nemaža darbininkų šitai palaidotų liugynėse. Ten daug pavardžių, jų tarp ir kažkoks blezas putrenas, kuris įsmuko įvykus griūčiai po kloako sanga gavėnios gatvėje. Tas blezas putrenas buvo brolis Nikola Putreno, paskutinio nekaltų vaikelių kapinių duopkasio, ten dirbusio legi pa 1785 metų, kada tos kapinės buvo panaikintos. Į tuos sąrašus pateko ir jau mūsų paminėtas jaunas ir žavus Vikontas de Eskublo, vienas iš Leridos apgulimo karžygių, traukusių atakon šilkinėmis koinėmis su smuiko orkestru prieš akiją. De Eskublo naktį užkluptas pas savo kuziną kunigaikštienę de Surdy, paskendo botrelyjį nutekamojoje dobėje, kur pasislėpė gelbėdamasis nuo kunigaikščių. Kai poniai desurdy buvo pranešta apie jo mirtį, jinai paprašė jai paduoti kvapnių druskų flakonėlį ir taip ilgai jį uosti, kad užmiršo verkti. Panašiais atvejais neatsilaikys jokia meilė. Kloaka ją užgesins. Hero nesutiktų apiplauti Leandro lavoną. Tisbė užsikimštų nosį pamačiusi piramą ir ištartų fui. Nuoroda Hero graikų mitologijoje Afroditis vaidilutė. Leandro mylimoji. Leandras kiekvieną naktį pas ją plaukdavęs per Helespontą ir žuvęs bangose per audrą. Pamačiusi prie kranto priplaktą jo lavoną, Hero šokusi nuo bokšto į jūrą. Tisbi ir piramas, Ovidijaus apdainuoti įsimylėjusiai. Nelemto atsitiktinumo suklaidintas piramas pamanė, jog Tisbe sudraskęs liūtas ir nusižudė. Jo mylimoji per vėlai atskubėjusi nusidūrė to pačiu durklu ant jo lavono. Nuorodos pabaiga. Šeštas skyrius – liuginė. Žanas Valžanas atsidūrė prieš tokią liuginę. Panašus įgriuvimai tais laikais dažnai atsitikdavo kanaluose po Eliziejaus laukais, kur podirbis labai nepatogus hidrauliniams darbams ir požeminiai statybai dėl nepaprasto savo skidumo ir netvirtumo. Savo skidumu šis gruntas pranoko net Sen Žoržo kvartalo liulantį smėlį, su kuriuo pavyko susidoroti tik padėjus betoninį pamatą – pranoko net dujų prisisunkusius kankinių kvartalo molio sluoksnius, tokius tyžius, jog perėjai po kankinių galeriją teko panaudoti ketinius vamzdžius. Kai 1836 metais po Sent Onore priemeščių pradėjus perstatymo darbus buvo suardytas senas akmeninis kanalas, į kurį dabar buvo tie Žanas Valžanas, tai liulantis mėlys pagrindinis Eliziejaus laukų podirvis lygi pat seno sudarė tokią rimtą kliūtį, kad darbai užsitėsi beveik pusmetį dideliam pakrantis gyventojo, ypač rūmų ir prabangių karietų savininkų apmaudui. Kasimo darbai buvo daugiau negu sunkus, jie buvo pavojingi. Tiesa, reikia turėti omenyje, kad pusketvirto mėnesio tęsėsi lietus ir sena tris kartus buvo ištvinusi. Liuginė, kurią savo kelyje sutiko Žanas Valžanas, buvo susidariusi po vakarykščios liūties – Įdu buvo akmeninis grindinys, kurį paprastai laikė smėlio podirvis ir čia susitvenkė daug lietaus vandens. Nuo įsisunkusio vandens žemė patižo ir įvyko griūtis. Kanalo dugnas netlaikė ir įsmuko į dumblą. Kokiame plote? Neįmanoma nustatyti. Tamsa šioje vietoje buvo tirštesnė negu kur kitur. Tai buvo purvo duburys nakties urve. Žanas Valžanas pajuto grindinį dingstant jam iš pokojų. Jis įžengė į duobę, paviršiuje buvo vanduo, o dugne dumblas. O vis dėlto reikėjo žengti į priekį, grįžti atgal buvo neįmanoma, Marijus merdėjo, o Žanas Valžanas jautėsi visiškai nusikamavęs, beje, kur kitur beisi. Jisai vėl brido tolyn, antra vertus dobė iš pradžių jam netrodė gili, bet kuo tolynį žengi, tuo labiau klimpo jo kojos. Netrukus dumblas jam siekė lygi pusės blauzdų, o vanduo aukščiau kelių. Jisai žingsniavo abiem rankom iškėlęs Marijų kiek galima aukščiau vandens. Dumblas jam dabar siekė kelius, o vanduo buvo lygi juostos. Jisai jau nebegalėjo trauktis atgal, grimzdo vis giliau ir giliau. Dumblas pakankamai standus atlaikyti vieno žmogaus svoriui, matyt negalėjo pakelti dviejų. Marijus ir Žanas Valžanas galėjo iš čia įsikapanoti, jei būtų ėję atskirai. Bet Žanas Valžanas vis tiek varėsi pirmin, neždamas įsmirštantį jį, o gal jau lavoną. Vanduo jau siekė pažastis, jis jautėsi skestas, jau vos begalėjo kiloti kojas giliame purve. Tirštas dumblas buvo jam kliūtis ir draugė atrama. Jis tebelaikė pakėlęs Marijų ir nežmoniškai įtempęs jėgas, stūmėsi pirmin, tačiau sulik kiekvienu žingsniu grimzdo vis labiau ir labiau. Viršum vandens dabar jau kyšojo tik jo galva į rankos laikančios Marijų. Kažkokiame Senovinėme paveiksle vaizduojančiame visuotinį tvaną yra nupiešta motina šitaip iškėlusi viršum galvos savo kūdikį. Žanas Valžanas dar giliau į grimzdo, atlošė galvą, kad vanduo nepatektų į burną bei nosį ir kad galėtų kvepuoti. Kas būtų matęs jo veidą šioje dumsoje, tam būtų atrodė, jog tai kaukė plūdurioje patamsiuose. Jis vos regėjo viršum savęs nusvirusią Marijaus galvą ir jo pamėlinavusi veidą, įtempęs visas jėgas įžengė dar žingsnį pirmin – koja užkliuvo už kažko kieto. Surado atramos tašką, dar akimirką ir būtų buvę per vėlų. Jis atsitėsi kažkaip inirtingai pasidavė priekinį ir tarsi priaugo prie šio atramos taško. Jam atrodė, kad tai pirma pakopa laiptų vedančių į gyvenimą. Atramos taškas užčiuoptas liuginę paskutinę mirštamą akimirką buvo požeminio kanalo grindinys neįgarmėjęs, o tik kiek įlinkęs – ir visas ištisai kaip lenta įdubęs po vandeniu. Gerai išklotas grindinys tokiais atvejais tik įsigaubė ir atsilaiko. Tasai kanalo dugno tarpas pusiau apsemtas, bet atsparus, sudarė nuo žulnį aukštin kylančią plokštumą ir žmogus ant jos patekęs buvo išgelbėtas. Žanas Valžanas šią plokštumą kopė aukštyn ir pasiekė kitą griūties kraštą. Išlipęs iš vandens jis užkliudė akmenį ir parklupant kelių – Jam atrodė, jog taip ir reikėjo ir jis valandėlę šitaip išklūpojo visą širdimi be žodžių melzdamasis dievui. Paskui atsikėlė visas drebėdamas sustingęs nuo šalčio, dvokiantis, sulinkęs nuo mirštančiojo svorio, purvinas, apglitęs, bet nuostabios šviesos kupina sielą. Septintas skyrius. Kartais laivas sudūšta ten, kur tikisi laimingai pasiekti krantą. Žanas Valžanas vėl leidosi į kelią, tačiau nors keurymėje ir nepalidėjo gyvybės, jis prarado visas jėgas. Paskutinė įstanga jį pribaigė. Nuovargis dabar jau buvo toks, jo kas 3-4 žingsniai reikėjo atsikvėpti ir prisišlėti prie sienos. Kartą prireikus pakeisti Marijaus padėtį, jis atsisėdo ant mūro iškišulį ir pamanė, kad čia ir pasiliks. Tačiau nors kūno jėgos buvo įsekusios, valia liko nepalaužta. Žanas Valžanas atsistojo. Jis inertingai metėsi pirmin, leidosi ko netekinas. Nubėgo taip apie šimtą žingsnių, nepakeldamas galvos, beveik neatsikvėpdamas ir netikėtai atsimušė į sieną. Tai buvo požeminio kanalo alkūnė, o kadangi įžengė panarinės galvą, tai posukė ir atsitrenkė į mūrą. Žanas Valžanas pakėlė akis ir požemio gale kažkur prieš akiją toli toli nelauktai išvydo šviesą. Šį kartą šviesa neatrodė grėsli, tai buvo maloni balta šviesa, tenai buvo diena. Žanas Valžanas matė priešai save angą į laisvę. Jeigu nusidėlio siela ugnieskančiose netikėtai išvystų išėjimą iš pragaro, tai pajustų tą patį, ką jautė Žanas Valžanas. Nesitverdama džiaugsmų į savo sužalotais apdegusiais sparnais kristų į tuos spindinčius vartus. Žanas Valžanas nebejautė nuovargio. Nebejautė Marijaus sunkumo, jo plieniniai raumenys vėl atgyjo, jisai neėjo, bet jau bėgte bėgo – ir vis aiškiau ir aiškiau brėžėsi angos kontūrai. Tai buvo pusapvalė arka, netokia aukšta kaip skliautas, kuris pamažu ėjo žemyn, ir netokia plati kaip galerija, kuri žemėjant skliautui darėsi vis siauresnį. Tunelio galas priminė piltuvėlio vidų. Jis baigėsi siaura, labai nepatogia anga, panašia į grasos namų dureles derančias kalėjimui, bet jokių būdų ne kloakai. Ilgainiui šis nelogiškumas buvo atitaisytas. Žanas Valžanas priejo angą. Čia jis sustojo. Tai būta tikra išėjimo, bet išeiti buvo neįmanoma. Arka buvo uždaryta tvirtomis grotinėmis durimis, kurios sprendžiantį surudyjusių vyrių retaitė buvo darinėjamos. Jos sandariai gulėjo savo akmeninėje staktoje ir buvo užrakintos masyvės spina nuo rūdžių, raudoną ir panašiai didžiulę plytą matėsi rakto skilė ir sunkus spinos liežuvėlis giliai išautas į geležinę užrakto dėžutę. Spina matyt užrakinta dvigubo rakto užsukimų. Tai buvo vienas iš tų kalėjimams skirtų užraktų, kurių senasis Paryžius turėjo daug. Anapus grotinių durų tyras oras, upė, dienos šviesa, kranto juosta, siaura, tačiau praeinama. Tolimos krantinis Paryžius, toji praraja, kurioje tai patogu išnykti, platus horizontas, laisvė – Dešinėje pasroviui matėsi jenos tiltas, kairėje prieš srovę invalidų tiltas, tinkamiausiai vieta, kur galima palaukti sutemstant ir nepastebimai pasprukti. Tai buvo pats nuošaliausias Paryžiaus kampelis, krantas, priešais didįjį akmenį. Pro geležinius durų virbu šiandien ir ten skraidė musis. Galėjo būti pusė devinių vakarų. Ėmė temti. Žanas Valžanas paguldė Marijų prie sienos ant sausos akmeninių grindų dalies, paskui priejo prie grotinių durų ir abiem rankomis įkibo į virbus. Įsėmė purtyti juos kaip pasiutęs, bet nieko negalėjo padaryti. Duris nie nesukrutėjo. Žanas Valžanas judino iš eilės visus virbus, vildamasis išlaužti kurį nors netokį tvirtą, o paskui jo kaip dalba iškelti duris ar sudaužyti užraktą. Ne vienas virbas nepasidavė. Net tigro dantys nestipriau įstatyti savo dobelėse, nei sverto, nei kito kokio sunkaus daikto po ranka. Kliūtis nenugalima, durų atidaryti neįmanoma. Nejaugi čia ir galas, ką daryti, ko imtis, grįžti atgal, iš naujo pradėti baisų kelią, jau sykį nueita. Šitam Žanas Valžanas nebeturėjo jėgų, bet to kaip vėl pereiti klampinį, iš kurios išbrido tik per stebuklą. Antra vertus buvo ne tik liugynė, bet ir policijos patrulis, nuo kurio, žinoma, antrą kartą nebeisisuksi. Bet o kurgi eiti, kuria kryptimi? Jei leisės nuo takumų žemyn, tai dar nereiškia, kad pasieksi tikslą, net ir prieės kitą angą ją rasi arba užversta, arba užtverta grotomis. Matyt, visi išėjimai šitaip užrakinti. Grotos, pro kurias jie čia pateko, tik atsitiktinai buvo išklebusios, o kitos požeminių kanalo angos be abejo turėjo būti uždarytos. Įsigelbėti jiems pasisekė tik tam, kad pakliūtų į kalėjimą. Viskas baigta. Viso Žano Valžano pastangos pasirodė bergždžios. Dievas atstūmė jo pasiaukojimą. Jėdu įsipainiojo į didžiulį tamsų mirties voratinklį ir Žanas Valžanas jautė patamsiuose virpant juodas gijas, kuriomis prie jų repliojo sutemose baisingas didžiulis voras. Jis atsuko nugarą į duris, atsisėdo, tikriau susmuko ant grindinio šalia vis dar nejudančio Marijaus, ir jo galva žemai nusviro ant kelių. Nebuvo jokios išeities, prieita paskutinė nevilties riba. Apie ką jis galvojo šio begalinio sielvarto valandą? Ne apie save ir ne apie Marijų. Jis galvojo apie kozetę. Aštuntas skyrius – nuplėšta švarkos keutelį. Netikėtai kažkieno ranka palietus jo petį prikėlė jį iš to sugniužimo ir kažkieno balsas pašnapždom tarė, laimikis pusiau. Nejau kažkieno esama šiuose patamsiuose, niekas taip nėra panašu į sapną kaip neviltis. Žanas Valžanas tarėsi sapnuojas. Jis visai nebuvo girdėjęs žingsnių, ar galimas daiktas, jis pakėlė akis. Prieš jį stovėjo žmogus. Tasai žmogus vilkėjo palaidinę, jis buvo basas, o batus laikė kairėje rankoje, matyt, nusėbė jos norėdamas prisėlinti prie Žano Valžano taip, kad tas negirdėtų. Kad ir koks netikėtas buvo susitikimas, Žanas Valžanas nedvėjojo ne vienos akimirkos. Jis iškart pažino tą žmogų, tai buvo Tenardyje. Žanas Valžanas įpratęs visuomet būdėti ir tuštojo atmušti bet kurį nelauktą smūgį, nors ir iš nežinių užkluptas greitai atsigodo, bet to jo padėtis jau nebegalėjo pablogėti. Nevilties pasiekusios aukščiausią ribą – jau niekas nebegali padidinti ir net pats tenardgie nepaėgi sutirštinti tos nakties tamsos. Valandėlę abudu lūkurevo. Prisidėjęs dešinį delną prie kaktos, tenardie suraukė antakius ir prisimerkė, kartu sučiaupdamas lūpas kaip žmogus, kuris įtempęs visą dėmesį stengiasi pažinti kitą žmogų. Jam to tai nepavyko – Žanas Valžanas, kaip jau esame sakę, sėdėjo nugarą į šviesą ir be to buvo toks suskretęs, toks purvinas ir kruvinas, kad neriškioje dienos šviesoje niekas jo nebūtų pažinęs. O tenardyje, apšviestas iš priešakio nuo grotinių durų balkšvos lyg vaiduokliškos, bet visgi aiškios požėmė šviesos, anot nuvalkioto betaiklaus posakio, to jau pat krito į akį Žanui Valžanui. Šitą sąlygų neligybę Žanui Valžanui teikė tam tikrą pirmenybę paslaptingoje dvikovoje – kuri tuo jau turėjo prasidėti tarp šiuo dviejų vyrų atsidūrusių skirtingose padėtyse. Žanas Valžanas stojo kovon su uždengtų veidu, o Tenardie be kaukis. Žanas Valžanas tuštojo pastebėjo, kad Tenardie jo neatpažįsta. Valandėlį jie žiūrėjo į vienas antrą šioje prieblandoje lyg vertindami vienas antro jėgas. Tenardie pirmas nutraukė tylą. Kaip tu manai iš čia išlysti? Žanas Valžanas nieko neatsakė. Tenardie kalbėjo toliau vis raktis nieko nepadės, o išeiti tau iš čia reikia. Tas tiesa, tarė Žanas Valžanas. Na, tai laimikis pusiau. Ką tu nori pasakyti? Tu nudobėjai žmogų tavo dalykas, o aš turiu raktą. Ten argė pirštų parodė varijų. Aš tavęs nepažįstu, tarys toliau, bet noriu tau padėti, tu reikia manyti mūsiškis. Žanui Valžanui pasidarė kiek aiškiau, ten ardie jį laiko galva žudžiu. Ten ardie vėl prabilo – Klausyk prieteliau. Jeigu tu šitą vyruką nudėjai, tai vadinasi ir jo kišenės išnaršiai. Atiduok man pusę, už tai aš atidarysiu duris. Ir pusę užtraukis iš paskilėtos palaidinį sunku raktą pridūrė. Nori pažiūrėti, kaip atrodo raktas į laisvę. Štai. Žanas Valžanas tiesiog apgvaibo, kaip sako senasis Kornelis. Jis netikėjo savo akimis – Apvaizda jam pasirodė tokių šlykščių pavidalų, šviesusis angelas išdygo iš požemių pasvertęs tenardie. Tenardie įsikišo ranką į antį, iš didelės vidinės kišenės įstraukė virvagalį ir atkišo Žanui Valžanui. Šia, tarėjais, imk virvę priedo. O kam man virvi? Reikėtų dar ir akmens, bet tu jį rasi lauke, ten jų visa krūva. O kam man akmo žioply, juk turėsi mesti tą stipiną į upę Vadinasi, reikia virvės ir akmens, nes kitaip jį išplauks į paviršių. Žanas Valžanas paėmė virvę. Nėra žmogaus, kuris tam tikromis akimirkomis nesutiktų mechaniškai su viskuo. Tenardie spraktelio pirštais, lyg jam būtų staiga dingtelėjusi mintis. Beje, prietiliau, kaip tu sugyvėjai išbristi iš tos keurymės? Aš nebūčiau drysęs rizikuoti. Fe, tu nelabai maloniai kvepi. Kiek patilėjęs pridūrė. Aš tave klausinėjau – bet tu gerai darai, kad neatsakinėjai. Reikia pasiruošti nesmagiam pusvalandžiui pastardytoje. Bet togi, jei visiškai nekalbi, tai nerizikuoji prasitarti. O vis dėlto, nors aš tavęs ir nematau ir nežinau, kuo tu vardu, bet tu klysti, jei manai, kad aš nesuprantu, kas tu esi ir ko tau reikia. Esame tokių matę, tu kaukštelėjai šitam ponaičiui ir dabar norėtum jį kur nukišti. Tau labai praverstų upė, vandenyje geriausia paslėpti galus. Aš tau padėsiu įsipainioti, visados mielai pagelbėsiu šauniam vyrukui bėdoje. Girdama Žano Valžano užtilėjimą, tenardie vis dėlto aiškiai stengiasi jį iškvosti. Pagrebė jam už pėties, lyg norėdamas dirsilėti jo veidą iš šono, ir sušuko nors nelabai te pakeldamas balsą. Bet yra vėgalvis gitu, kam tu neįmurdėjai šito žmogėno į tą keurymę? Žanas Valžanas tylėjo. Tenardie rimto solidaus žmogaus – mostu patraukęs aukštyn prie pat gurklio skarmalą, kuris jam atstojo kaklaraištį, kalbėjo toliau. Tiesą pasakius, gal tu ir nekvailai padarėjai. Rytoj darbininkai atėję užkimšti skilės, tikriausiai ten rastų šitą pamestinuką, o tuomet pamažėlę palengvėlę aptiktų tavo pėtsakus ir prisikastų prie tavęs. Aha, kažkieno čia vaikštinėta po kanalą, kieno čia būta, pro kur išeita – Ar niekas jo nematė išeinant, policija velnių prieidusi kloaka, išdavikė, jį viską išpliauškė. Juk toks radinys čia retenybė, toks dalykas patraukė dėmesį. Į kloaką nedaug kas užeina savo reikalų tvarkyti, o upė priklauso visiems, upė tikras kapas. Na, po mėnesio išgriebs žmogų iš senklų tinklo, bet kas tada bus belikę iš jo? Dvi ir daugiau nieko. Kas tą žmogų nugalabijo? Paryžius. Teismas netardymo nepradės, tu gerai padarėjai. Kuo daugiau Tenardie postringavo, tuo atkakliau Žanas Valžanas tylėjo. Tenardie vėl jį papurtė už pėties. O dabar baigiam reikalą, pasidalykim. Tu matei mano raktą, dabar parodyk savo pinigus. Tenardie mina buvo nerimastinga, keista, nepatikli, truputį grėsli, bet draugė ir bičiuliška. Keistas dalykas, Tenardie laikysenoje galėjai pastebėti kažką nenatūralaus – Atrodė lyg jis nelabai smagiai jautėsi, nesistengdamas maskuotis paslaptingumu, vis dėlto kalbėjo tyliai ir tarpais pridėjęs prie lūpų pirštas užnipždėdavo ts. Sunku buvo suprasti, kodėl. Be jų čia nieko daugiau nebuvo, Žanas Valžanas pagalvojo gal kur netoliese kokiame užkaboryje. Tūno pasislėpė daugiau banditų, o tenargie neturi didelio noro su jais dalytis grobiu. Tenargie vėl prabilo. Baikim, kiek tu sukrapštėjai šito kvaišos dėklose? Žanas Valžanas pasirausi savo kišenėse. Atsimename, kad jis turėjo paprotį visuomet nešiotis pinigų. Niūrėme pavojų pilname gyvenime, kuriam jis buvo pasmerktas, šis papratimas jam virto taisykle. Tačiau šį kartą jis buvo užkluptas iš netyčių. Vakar vakarėjais buvo toks prislėgtas ir nusiminęs, kad vilkdamasis nacionalinės gvardijos uniformą visai užmiršo pasiimti piniginę – Tik liemenis kišenėlėje užtiko keletą monetų, iš viso susidarė apie 30 frankų. Žanas Valžanas išvertė dumbliną kišenį ir ant kanalo senelis breunos išdėjo vieną luidorą, dvi penkia frankės monetas ir penkis ar šešis variokus po dusų. Tenardie atkišo patinę lūpą ir reikšmingai pakraipė galvą. Tai tu bereikalo jį nudobėjai, tarė jis. Be jokių ceremonijų jis ėmė kneustis po Žano Valžano ir Marijaus kišenės. Žanas Valžanas jam nekliudė, tik stengėsi nesukti veido į šviesą. Čiupinėdamas Marijaus švarką, ten ardie Žanui Valžanui nematant, vikrai, kai prityręs kišenvagis, atplėšė gelumbės klipelį ir įsikišo už palaidinės, turbūt tikėdamasis, kad šis medžiagos gabalėlis vėliau jam padės atpažinti užmuštai ar susekti užmušėją bet nerado nieko daugiau, ką dar būtų buvę galima pridėti prie tų 30 frankų. Kas tiesa, tai tiesa, burptelėjus, tiek tyra per abudu. Ir užmiršę savo pasiūlymą dalytis laimikį pusiau, susišlavė viską. Žiūrėdamas į variokus, tenargie truputį pasviravo, tačiau pasvarstęs ir jo susižėrė, sakydamas, tiek to. Betgi tu galima sakyti, be naudos nukėpė į žmogų. Tai tarės jis vėl įsitraukė iš papalaidinės raktą. O dabar, bičiuli, kraustikis, čia kaip mugėje, išeinant reikia užsimokėti. Tu užsimokėjai, gali savo eiti. Ir ėmė juoktis. Ar galimas daiktas, kad tenardyje savo raktu atrakindamas duris ir išleisdamas į laisvę nepažįstamą žmogų, užuot pats išėjęs, turėjo nuo širdų nesavanaudišką norą išgelbėti galvą žudį. Šito mes leisime savo pabejoti. Tenardie padėjo Žanui Valžanui užsidėti ant pečių Marijų, paskui basų pirštų galais pritikino prie grotinių durų, davė Žanui Valžanui ženklą sekti paskui jį, dirstelėjo lauk ir pridėjęs pirštą prie lūpų, keletą sekundžių stovėjo sustingęs, tarsi lūkuriodamas, pagaliau apsižvalgęs aplinkui įkišo raktą į spyną. Slystelėjo užrakto liežuvėlis ir durys atsivėrė nė truputėlio netrinkteldamos ir nesugirždėdamos. Nepasigirdo nė mažiausio garso. Be jokios abejonės grotinės durys ir jų vyriai buvo rūpestingai patepti ir darinėjami daug dažniau negu galėjai manyti. Tasai tylumas buvo klaikus. Už jo vaidanusi slapti pasirodymai ir išnykimai, negirdimi nakties verslo žmonių ateimai ir išėjimai, tykus vilkiški nusikaltimo žingsniai. Kloaka matyt bendravo su kažkokia paslaptinga gauja. Šios tylios grotos buvo slėpikis. Tenardie pravėrė duris lygiai tiek, kad pro jas išlystų Žanas Valžanas, paskui jas uždarė, du kart apsuko spinoje raktą ir vėl pasinėrė tamsybėse nesukėlės nemažiausio triukšmo, tarsi vėjalis būtų dvelgtelės ar aksominėmis letinomis praėjęs tigras. Po valandėlės to į šlykštaus pavidalo apvaizdą dingo neregimybėje. Žanas Valžanas išėjo į laisvę. Marijų palaiko mirusių žmogus, kuris apie tokius dalykus nusimano. Žanas Valžanas nuleido Marijų kranto atšlaitėje. Jie laisvėje. Miazmai tamsa siaubas atitolo, Žanas Valžanas laisvai kvėpavo tyrų, sveikų, malonių orų, užplūdusių jį gaivinančią srovę. Visur aplinkui glūdėjo tyla, žavi gedro vakaro tyla, kai danguje nėra nedebesėlio, buvo prieblanda, artėjo naktis, didį išlaisvintoje – ištikima bičiulė visiems, kam reikalinga tamsos kraistis, kausmingam nerimui nuslapinti. Dangus iš visų pusių skleidė begalinę rimtį. Tikus upės teliuškavimas pakojomis priminė bučinio garsą. Eliziejaus laukų guobose prieš naktį tarp savęs kardanosi paukščiai, toli aplinkui sklido jų šeimų dialogai. Kur nekur melsvame zenite pasirodė žvaigždys blyškios, tarytum svajonės jos mirgėjo beribėje dangaus gelmėje – lyg vos įžiūrimi blizgučiai. Vakaras apgaubė Žaną Valžaną švelniais begalybės kerais. Nenusakoma žavi valanda, kurios negalima pavadinti nei naktimi, nei diena. Buvo jau tiek tamsu, jog tolumoje nieko nesimatė ir dar tiek šviesu, jog iš arti galėjai pažinti žmogų. Žanas Valžanas keletą sekundžių gerėjosi, lyg užburta šią didingą ir švelnę rimtimi – esti tokių užsimiršimo valandėlių, kada skausmas ir nerimas nustoja kankinti nelaimingą žmogų, mintis lyg aptamsta palaiminga taika apglobė svajotoje tarsi naktis ir siela toje spinduliuojančioje prieblandoje sutviska žvaigždėmis lyg žiburiuotas dangus. Žanas Valžanas nejučiom pasidavė geismui kontempliuoti neapriepiamą ūkoną švytinčią viršum jo galvos – Susimastęs jis pasinėrė iškilmingoje amžino dangaus tyloje ir tartum apsiplovė ekstazėje ir maldoje. Paskui susigriebęs ir lyg prisiminę savo pareigą pasilenkė prie Marijaus ir pasisėmė saują vandens, apšlakstė jam keletų lašų veidą. Marijaus blakstienos neatsimerkė, bet pravira burna tebe kvėpavo. Žanas Valžanas dar norėjo pasiamti vandens, tik staiga pajuto kažkokį keistą nesmagumą, kurį žmogus patiria tada, kai už jo stovi kažkas nematomas. Mes jau esame kalbėję apie šitą kiekvienam žmogui pažįstamą jausmą. Žanas Valžanas atsigrįžo. Kaip ir aną kartą, kažkas iš tikrųjų buvo už jo nugaros. Keli žingsniai nuo Žano Valžano pasilenkusio ties Marijum stovėjo aukšto ūgio vyras su ilgu redingotu, susinėręs ant krūtinės rankas, dešinėje rankoje laikydamas vėzdą su švininė buožė. Vakaro tamsoje jis atrodė lyg vaiduoklis. Prietaringas žmogus būtų jo nusigandęs dėl tamsos – o protingas žmogus dėl vėzdo. Žanas Valžanas pažino Žaverą. Skaitytojas be bejonės įspėjo, kad Tenardie persekiotojas buvo nekas kitas kaip Žaveras. Netikėtai ištrūkęs iš barikadų sveikas ir gyvo Žaveras to jau pat nuvyko į policijos prefektūrą, trumpoje audiencijoje asmeniškai apie viską raportavo pačiam prefektui ir negaiždamas vėl stojo eiti savo pareigų, kurių tarpę, kaip atsimename, iš rasto pasiraštelių raštelių, buvo nurodymas sekti atšlaitę dešiniajame senos krante ties Eliziejaus laukais, nes toji vieta jau kuris laikas traukė policijos dėmesį. Ten jis pastebėjo tenardie ir nusekė į kandinjo, visą kitą mes žinome. Taip pat mums suprantama, kad toks paslaugus šitų grotinių durų atsiverimas prie Žaną Valžaną buvo tenardie gudrybė. Tenardie jauti, kad Žaveras dar vis tebetyko, persekiojamas žmogus turi neklaidingą uoslę – Tam pėdsekiui šuniui reikėjo numesti kaulą. Galva žudys, koks laimikis. Tai tokia auka, kuri kiekvieną sugundys, išleisdamas į laisvę Žaną Valžaną vietoj savęs ten, ar jie pakišo policininkui kitą grobį. Nukreipė jį kitomis pėdomis, jam parodė stambesnį žvėrį, atlygino žaverui už ilgą laukimą, kašnipui visada labai malonu o pats uždirbęs 30 frankų turėjo tvirtą viltį šito klastingo manevro dėka ištrūkti. Žanas Valžanas nuo vilko bėgdamas užšoko ant meškos. Vieną paskui kitą pergyventi du tokius susitikimus, iš tenardyje pakliūti į žavero nagus. Tai buvo skaudus smūgis. Žaveras nepažino Žano Valžano, kuris, kaip sakėme, buvo nepanašus pats į save. Tebestovėdamas vis dar susinėręs ant krūtinės rankas ir tik nepastebimų judesių tvirčiau suspaudęs rankoje vėzdą, Žaveras trumpai ramiai paklausė, kas jūs? Aš. Kas tas aš? Žanas Valžanas. Žaveras įsikando vėzdą, pasilenkė truputį pritupė, uždėjo savo galingas ranką Žanui Valžanui ant pečių, lyg replėmis jos suspausdamas, atidžiai įsižiūrėjo jį ir pažino. Jų veidai beveik susilieti, Žavero žvilgsnis buvo siaubingas. Žanas Valžanas tarsi nepajuto Žavero gniauštų ir laikysi ramiai. Taip liūtas neatkreiptų dėmesio į lūšės nagus. Inspektoriau žaverai, tarė jis, aš jūsų rankose. Jau nuo šio ryto aš save laikau jūsų belaisviu. Aš jums daviau savo adresą, vadinasi, nemanau nuo jūsų slėpti, simkite mane. Tik vieno dalyko jūs prašau. Žaveras tarytum nieko negirdėjo, jisai įsisiurbė į Žaną Valžaną savo perveriančių žvilgsnių. Jo sukasti žandikauliai ir lik pat nosės užriestos lūpos rodė nuožmų susimastymą. Galiausiai jis paleido Žaną Valžaną, atsitėsi visų augumu, vėl pasėmė į rankas vėzdą ir lyg per sapną veikiau sušnipždėjo, negu ištarė šio žodžius. Ką jūs čia veikiate ir kas tai per žmogus? Žaveras jau nebevadino Žano Valžano tu. Žanas Valžanas atsakė ir jo balsas lyg prižadino Žaverą.